أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum vama korisnicima ovog CD-a. Ovaj CD je snimljen prema brošuri Kratka uputa za namaz. Napominjem da je vrlo bitno prije slušanja CD-a polako i pažljivo pročitati u cijelosti kratku uputu za namaz jedan put, a još bolje više puta. Tako će slušanje CD-a biti korisnije i efektivnije. Cilj CD-a je da korisnicima pomogne u procesu memoriranja sura i drugih materijala potrebnih za obavljanje namaza, najvažnije od svih vjerskih dužnosti pripadnika islama. CD je namijenjen primarno onim našim muslimanima i muslimankama koji ne znaju učiti u Kur'anu, pa im je zato potrebno pomoći da nauče što je moguće pravilnije izgovarati arapski tekst. To je naročito važno kad je riječ o surama i odlomcima iz Kur'ana, jer neke greške u izgovoru mogu uticati direktno na ispravnost namaza. Počinjem sa učenje Fatihe koja se obavezno uči na svakom stajanju u namazu. Druge sure učimo prema izboru. Sura fatija se nalazi na 28. strani kratke upute za namaz. Broj 1 u zagradi ukazuje da je to prva od ukupno 114 kuranskih sura. Tako isto brojevi koji se pojavljuju uz druge sure označavaju njihovu poziciju u kuranskom poretku. Iako se u Mektebu, to jest na vjeronauci, uvijek običavalo memorirati sure od pozada zato što su kraće i lakše za naučiti, u namazu treba da ih učimo vodeći računa o njihovom redoslijedu u Kur'anu. Treba zapamtiti da je jedan od bitnih adaba, manira učenja Kur'ana, početi sa euzubilom. Još je bolje Dodati tome i bismilu s kojom musliman treba da počne svaki hajli posao. A sada krenimo uz Allahovu u pomoć sa učenjem Fatihe i četiri posljednje kuranske sure. Tekst sure Fatihe i sure Nas nalazi se na 28. strani kratke upute, a sura Felak, Ihlas i Leheb na sljedećoj 29. strani.